skan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību. tevi, protams, kopā esmu es Aija Avotiņa, bet es neesmu viena. Man šeit blakus, ja tu arī skaties mūsu raidījumu YouTube, radio arī YouTube, redzēsi, ka studijā ir padaudz cilvēku, es teikšu vesela komanda. <laughs> un tā kā šis ir rādi, rā, radio Marija, tad arī savā ziņā saistība. Mums ir šeit studijā diomātas komandas, uh, Par to varbūt nedaudz es lūkšu pastāstīt tiem, kas nezin, ka šī ir par kustību Latvijā, tad aicināšu pastāstīt raidījuma viesiem, bet, bet, bet sākumā tad es teikšu jums visiem labrīt vai labdien! <laughs> kā nu kurš ir cēlējis augšā, un paldies, ka jūs esat kopā šeit ar ar mani šajā kafijas pauzē, ka neateicāt ēteru un arī, kad esat kopā ar mūsu klausītāju. Tad uh, varbūt tās uh, sāksim ar iepazīšanos, kas tad uh, šeit no rīta ir atnākuši. Un, un pēc tam es uh, aicināšu kādu no jums pastāstīt nedaudz vairāk par šo kustību un tad vēl arī par uh, raidījuma mērķi, kādai tad mēs šeit arī kopā sapulcējāmies. Tad kāds izvēlās sākt? kuri tie drosmīgākie un runātīgākie? Jā, labrīt, mēs esam Viesturs un Nevija, Diamantas komandu, <clears throat> komandu pāris, Un eh, mēs tikko bijām Turīnā tādā eh, vispasaules eh, tikšanās reizē, kur satiekas pāri no visas pasaules. Un Un, eh, un Diemāts komandas, mūsuprāt, tā ir tāda kustība, nu, kas palīdz eh, pārim piedzīvot tātad eh, garīgumu attiecības ar Dievu, ne tikai katram atsevišķi, bet kopā. Un, lai tas labāk sanāktu, tiek doti citi papildus palika pāri, tāda kā komanda, un tiek doti kaut kāds metodisks materiāls un uzdevumi, kas katru mēnesi uh, jādara, teiksim tā. Paldies, Viestur, tu pavisam tā. <laughs> ar, uh, iepazīstināji sevi gan ar uh, kustību, gan ar sevi, tad uh, varbūt kā sauc tavu sieviņu? Jā, Evija, tā arī teicu, re, par Eviju, pa, ah, pagaidz, atkal es iejaucos, jā? <laughs> nu, tu vadi raidījumus, jā, jā, mums rādīja. <laughs> jā, tad, uh, tad uh, Evija un uh, Viesturs, uh, tad pārējie, kas jūs esat šeit klātesoši, uh, Labrīt, Rudīte, mans vīrs Krišāns. Jā, es arī šeit esmu. Un, ja viesturs par mūsu kustību varbūt teica vairāk tādā emocionālā un tādā vienkārši tādā sajūta līmenī, tad es atvedu varbūt arī mazliet cipariņus. Tieši kustība Dievmāts komandas, jeb kā viņu starptautiski vairāk zina, tā ir Ekips Notre Dame. Tad uh, Es braucot uz šejienu, mazliet apskatījos mūsu mājaslapā, kur arī viss varat apskatīties. Iesiet Google vienkārši šo nosaukumu, ekipsnotrdam.com. Statistika 23. gadsimta, lai saprastu, ka tā nav vienkārši dažu cilvēku, teiksim, draugu, draugu biedru, radinieku kompānija. Tad uz 23. gadu šajā kustībā bija kopumā 14,133 komandas kopā, kas apvienoja 71,490 laulātus pārus, piesaistot 9,008 garīgos vadītājus. Tā ir milzīga kustība, kas ir, kā mēs redzējām, Turīnā. Viņa, tā ir no visa, no visa globus. Nebija vietas uz zemeslodes, no kuras nebija valsts, gan arī no zemeslodes, kuras, no kuras nebija pārstāvēta šajā pasākumā. Un mums bija arī liels prieks, gods, stiprinājums Eh, piedalīties šajā pasākumā. Un... un jā, vēl mums ir studijā mūsu garīgais pavadītājs, tā varētu teikt, kustības Latvijā. Jā, Biskups Andris Kravalis, un arī šeit ir eh, kustības atbildīgie Dainis un Baiba. Jā, labrīt. Labrīt, mani. <laughs> Labrīt, jā. Labrīt. Mums ir ļoti prieks, ka vairāk labāk, lai runā citi komandas. Jūs eh, paiesiet biedri, jā, maliņā. Mēs paiesim malā, jo nu tā, <clears throat> tas ir mūsu pienākums lielā mērā runāt pa, par visiem, bet eh, es domāju, lielākā liecība ir eh, varbūt pat ne mūsu, bet, nu, kā teikt, ierindas, ierindas komandu biedru liecība, jo viņi, nu tā, viņi ir iedegušies Un es domāju, ka... ka Jūs atdziestat, ja? Mēs, ne, ne, mums ir liels prieks, starp citu, liels prieks par to, ka, ka, ka nu tā, tā deksme, aizdegšanās, jā, tā ir, ir pāriet ir uz citiem pāriem. Un starp citu, vēlreiz, ja te pieminēja Turīna, Turīnas devīze bija deg. Mēs visi degam. <laughs> Jā, tad uh, mēs iepazināmies un piereiz arī, kad uh, Jūs saucāt savus vārdus, jūs jau arī pastāstījāt ši, šī raidījuma mērķi, pastāst par jūsu tikšanos Turīnā. Un es zinu, ka kādā sarunā, gan ar Diakonu Daini, gan ar Baibu, zinu, ka jūs ik pa laikam braucat uz kādu no Eiropas valstīm, lai satiktos ar šiem diomātas komandas cilvēkiem no citām zemēm. Un tad tu minēji, ka šī gada devīze bija deg. Ja? <laughs> Vai jūs jūtaties aizdedzināti no šī brauciena? Un tad varbūt arī kāds ir šī brauciena mērķis? Tieši, eh, kad sanāk kopā, es saprotu no Eiropas, ja? Tā no visu pasaules no redzu krišaunu. Jā, jā, tad varbūt pastāstat nedaudz tuvāk. Nu, varbūt sākšu es. Eh, šād, šād Tas pat nebija brauciens, tā ir tikšanās. Šāda tikšanās notiek reizes sešos gados. Tur sabrauc viss pāri no visas pasaules. Mm, Tas pirmais pārsteigums man viennozīmīgi bija, kad tur bija no tādām valstīm, par kurām mēs parasti jebkurā ziņu raidījumos dzirdam pilnīgi savādākā kontekstā. Man bija liels pārsteigums, ka tādās zemēs kā Sīrija, Libāna, Jordānija, kur man ausarē varbūt kristieši ir palikuši ļoti maz, un viņi ir kaut kur ļoti slepeni. Ir arī šī kustība, ka kristīgā ticība tur nav iznīdēta, un viņa joprojām ir dzīva, tur joprojām ir kristīgas ģimenes, un tas viss notiek. Bija no daudzām, gan no Latvijas Amerikas, gan no Amerikas Savienotajām valstīm, Austrālijas, ļoti daudz no Eiropas. Uh, bija liels prieks satikt arī no tādām zemēm, kā piemēram Trinidad un Tobago, uh, Kabo Verde, Malāvija tā pašā laikā šī dalīšanās šie, bija šie lielie pasākumi. Lielajā Turīnā, Turīnas Inalpī arēnā, kas ir, ja kāds ir skatījies Olimpiādu vai Eirovīziju, visi šie pasākumi notikuši tieši tajā pašā vietā, tad mums bija tas gods arī piepildīt šo arēnu. Tur bija vairāk kā 8000 cilvēku. Par priesteru skaidrošanu bīskaps labu, labāk zinās, bet šis skats tiešām bija iespaidīgs. Un komunicēt vienam otru. Šī ideja arī bija tāda, ka nevis uh, mēs atbraucam mazs latviešu bariņš, sarāvušies, turamies kopā un komunicēt tikai iekšā. Nē, tieši otrādi šī ideja bija, ka mums ir jāiet uz āru, mums ir jā, jāsapr, jāredz šis kustības uh, starptautiskums, jākontaktēs, jākomunicē ar uh, visdažādāko valstu pārstāvjiem, un tas, tas mūs bagātina gan šo citu valstu pārstāvjus, gan arī mūsu kā ticīgos, gan kā ģimenes bagāti ir mūsu eh, tieši šī komunikācija ar citu valstu pārstāvjiem. Jā, mēs eh, visu laiku runājam kustība, jā, Notre Dame ekip, jā, vai ekip, ekip Notre, Notre Dame, jā. jā divmātas komandas, bet tad varbūt tiem klausītājiem. Jūsu raidījums mums ēterā skan katra mēnešā. Ceturtajā svētdienā, pulkstens astoņos vakarā, un paldies, ka jūs esat kopā ar mums, bet tad varbūt tās tie, kuri tikai tagad pirmo reizi uzzina par šo kustību, mērķi. Nu, šī ir kustība, ja? Tad uh, kāds ir tās mērķis? Nu, tā kā tie, tie kas skatās uh, YouTube, tad uh, var nojaust, ka šī kustība ir saistīta ar ģimenēm, tad varbūt nedaudz to uh, vēsturisko ieskicēt un, uh, jā. Vēsturiski, vēsturiski tas sācies ir 1939. gadā. Četri laulāti pāri devās pie priestera tēva Andrija Kafarela. Viņiem bija šī vēlme uz svētumu. Respektīvi, tajā laikā biskups man noteikti palabos, eh, ka vairāk šīs svētums bija individuāls un nebija šis ceļš uz svētumu tieši kā ģimenēm. Tāpēc eh, šie pāri bija, kā, viņiem bija šāda vajadzība, pieļaut, kad inspirācija no svētā gara, kad eh, doties uz svētumu tieši kā ģimenēm. Un, protams, Otrais pasaules karš šo visu mazliet apturēja, un jau pēc Otrā pasaules kara, 1947. gadā, tika ģimnā, dibināta šī kustība. Viņa aizsākās tieši Francijā. Attīstījās gan Francijā, gan Eiropā, pat labi visvairāk ir attīstījusies Latvijā, Amerikā. <clears throat> Un, cik es saprotu, <clears throat> tad ceļā uz svētumu tie citi pāri tā kā nāk palīgā, tāpēc tā saucas komanda. Un ceļā uz svētumu nāk palīgā ikmēneša grāmatiņa, kura ir nu, jālasa kaut kas par pāri garīgumu. Obligāti kopā reizē mēnesī ar pāri jāapsēžas kopā ar Jēzu. Tā teikt, citi pat lieko tukšu krēslu. Mums stāstīja, apsēžas divatā, uzliek tukšu krēslu. Un tādi palīgi elementi visā pasaulē, katrā komandā tiek katru mēnesi izmantoti. Jā, es piebildīšu, ka katra komanda ir četri līdz septiņi laulātie pāri nu, un priesteris. Tā, nu šeit arī Latvijā tas tā ir. Arī Latvijā, jā. Mm. Tur, kur nav priesters, varētu būt arī kāda kloster, kloster ļaudis, kloster māsa vai, vai diakoni arī. Arī precēt diakoni. <laughs> Kā mums šeit sēž Dievkons Dainis. <laughs> Jā, tad, tad, tad skaidrs ir tas, ka šī kustība ir domāta, lai pāris kopā izdzīvotu šo garīgo dzīvi, jā? lai tuvotos Jēzum. Vai ir kāda lūkšana, kas ir vienota Jā, mums... Vai ir kādi nosacījumi? Jo šeit mēs tagad gan runājam, jau esam, nu, gan par no nu, Latviju runājam, bet arī nu, pasaulē saprot, ka tas skelets ir vienāds jā, šai visai kustībai. Jā, ir komanda tiekās, kā jau viesturs ieskicēja, kad uh, ir uzdevumi, kas ir pārim individu, gan katram individuāli, gan pārim kopā, kas ir gan lūkšana ietver uh, personīgu pārlūkšanu, svēto rakstu lasīšanu. Uh, Uh, un ir reize mēnesī tikšanās, komandas tikšanās, kurā notiek pie ka, katru reizi pie kāda no ģimenēm mājās. Mums, mēs arī atveram savus mājas durvis pārējiem, tā kā viesmīlība arī ir viens no mūsu tā kā tikumiem, ko mēs attīstam kopā. Mhm. Tad uh, varbūt uh, konkrēt, ar tādu konkrētu jautājumu. Um, Cik gadus jūs katrs esat šai kustībā Latvijā? Šeit, ko es saprotu, aizsāka Baiba un Dainis tikuti. Cik, negluži, jā? Tad uh, <laughs> Baiba mikrofons tev. Tuvākajam. Jā, patiesībā Latvijā šī kustība ienāca stāv no Polijas, Polijas pāris. Uh, Mm, vispirms bija atbraukuši šeit tā kā pastāstīt, kas vispār ir šī kopiena, un liels paldies arī gan arhibiskapam, gan toreiz vēl nebiskam, bet eh, Andrim Kraulim, kas arī mūs eh, uzreiz teica, jā, ka tas ir svarīgi, ka šeit ir šī kustība. Un tad, kad Katru mēnesi brauca pāris no Polijas, lidoja pie mums un vadīja šo ievadu formācijas gadu. Nu jā, un mēs ar Daini un Krišāns Rudīti un arī bīskaps Andži bija tā pašā pašā sākumā, tātad tas bija pirms jau tagad sanāk gandrīz astoņiem gadiem, man liekas. Un, nu, būtībā šī kustība ir ļoti nesen Latvijā, salīdzinoši ar citām visām valstīm, mēs esam salīdzinoši jauni. Mm -hmm. Un par šo ten, uh, formāciju tieši jūs kā pār attiecībās, vai tas kāds pienākums? Nu labi, kustība, mēs attiekamies šīs ģimenes uh, reiz mēnesī, ir kāda formācijas grāmatiņa, kur ir teksti, kas tiek pārdomāti, bet ko tas no jums kā pāri prasa? Es nu. pat teiktu, nevarētu teikt, ko prasa, bet drīzāk ko iegūstam. <laughs> Ko iegūst? <laughs> jo, paties, tas man ir, eh, mums arī tā var teikt, arī atbildēta lūkšana šī, eh, šī komandeņa, šī mūsu eh, brāļi un māsas, kas visādā ziņā mūs atbalsta gan, gan arī ar lūkšanu atbalstu, gan arī praktiski, ka mēs tiekoties, ka mēs varam dalīties arī par to, ko mēs pārdzīvojam kā pāris vai katrs individuāli. Un, Un eh, tas būtībā ir e, vieta, kur mēs katrs, gan individuāli, gan kā pāris, varam augt. Un pēc tam jau katrs mēs arī citur kalpojam. Tas, man liekas, tāda eh, ļoti liela svētība, ka, e, ka mums ir šī vieta, kur mēs varam smelt e, un atkal pēc tam tālāk dot citiem, jo tas, man liekas, ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs varētu gan kā, gan kā katrs individuāli, gan kā pāris kā kristieši, kā katoļi izdzīvot savu ticību? Man tas personīgi tieši ļauj sajust nu, to, to, teikt, to, to draudzi, pirmatnējo draudzi, kur mēs iespējams lasam, atceramies apustuļu darbos, jā, kād eh, tātad, eh, nu, kur, kur, kur kristieši, eh, viņi sevi, ap citu, sauca ne par kristiešiem, bet par svētajiem, uh, Eh, tikās eh, kopā un tad viņi tur lūdzās, slavēja, dalījās ar to, kas ir. Un komanda ir tā vieta, kur mēs tieši šos pašus tikumus mēģinam nu, atdzīvināt, iedzīvināt ja, un piedzīvot eh, šo svētuma ceļu. Tas ir ceļš uz svētumu, kur katrs ir aicināts, bet mēs neesam aicināti individuāli, <clears throat> tas par, par jebkuru runāt, bet kopienā. Kopienā vienā vai otrā, bet, eh, bet ejot kopā un šeit īpaši uzsvars tieši uz laulāto pāri, ja, kad, ja, ka, ka laulātie nav uh, apdalīti ar tos, kā teikt, svētapšanas, uh, bet viņi organiski iekļaujās un iekļaujās pilnvērtīgi uh, nu, tā var teikt, baznīcas, var teikt, tādā idejā, ideālā, jo tāpēc mums arī, arī priestars ir klātesošs, kā garīgais pavadītājs, kurš, kuram ir savs aicinājums, bet tā pašā laikā abi aicinājumi ir, kā teikt, ir kaut kas ļoti specifisks, bet viņi ir domāti vienotībai, jā, un viens otru papildina. Un īpašā veidā mums ir arī, tātad mēs stiprinamies, un es ļoti ceru un esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī garīdznieks, kas iet arī stiprinās savā aicinājumā, kad, um, nu, es domāju, ka, ka <laughs> dzīves, nu, kā teikt, viļņi ir dažādi katram, un tas ir, nu, var teikt, jauks, jau, ie, <clears throat> nu, kā iespēja būt kopā. Jā, kā, kā mēs neesam katrs pa sevi, mēs esam no viens puses arī atbildīgi viens par otru. Jā, tu vaiba kaut ko gribēji piemitināt. Tad... Uh Paldies par šo ieskatu, bet uh, tagad varbūt par pašu Turīnu. Tad uh, mērķis bija satikties uh, ģimenēm atbildīgajiem, jā, es saprotu šeit uh, no dažādām pasaules valstīm. Ko pēc tam tālāk? Kas, kāds, kāds jums izskatījās dienas ritms, uh, vai bija arī kāda vienojošā tēma, ko jūs kopīgi padziļinājāt? Vai tās bija kā rekolekcijas vai tīri tikšanās reizi? Es teiktu, ka pirmkārt te, tas nebija tikai atbildīgie. Mēs visi esam atbildīgie. Šī ir ļoti fantastiska kustība, jo mums visiem kādā brīdī nāks uzņemties atbildību. Uh, arī pie organizācijas tika sadalīta atbildība, uh, kur bija par pat viesnīcās atbildīgie pāri, tika nominēti, kuriem ir uh, tā kā jāpieskat un jābūt atbildīgiem par pārējo pārējiem, tā kā viesnīcā izmitinātiem pāriem. Bet varbūt bīskaps var drusku tuvāk pastāstīt Jā, par, par, par mūsu. Pusi. Jā, Jā nu, kā jau tas atsiet, tad uh, ik pēc sešiem gadiem ir šādas tikšanās, un uz pirmo tikšanos mums bija atbildīgais pāris uh, eh, Baibār Daini Fatimā. Un uh, viņiem bija šī privilēģija jau agrāk redzēt uh, kā desmit tūkstoši cilvēku var sabraukt no visas pasaules un būt vienoti tā laulības garīgumā, būt vienoti lūkšanā, sadraudzībā. Un praktiski e, tās varētu nosaukt par rekolekcijām, bet elementi, kas mūs pavadīja šī laikā, ļoti atgādināja mums to, ko mēs Dievmātas komandās dzīvojam gan lūkšanas, katru vakaru noslēdzām ar magnifikat lūkšanu. Mēs ne tikai bijām kopā kā latviešu grupa, 22 dalībnieki, bet mēs arī vakaros katrs izveidojām eh, viesnīcā savu laulāto grupiņu, tādu mākslīgu, bet tiem cilvēkiem no dažādām valstīm, ņemot vērā valodas grupas, ņemot vērā arī to, var teikt, mūsu atrašanās vietu, eh, mēs no jauna bijām šajās grupās, un, un kā jau Baiba un Dainis sacīja, tad nemitīgi ir šī doma gan nostiprināt laulības aicinājumu, gan arī daloties ar to stiprināt citus pārus. Un tas ir tāds ļoti, ļoti nu, svarīgs aspekts, jo šī kustība iegājusi tā kā eh, vēsture ar to, ka ir pienākums uh, apsēsties, ir pienākums uh, atrast laiku, lai uh, būtu kopā. Mazliet tas dīvaini skan, jo laulāti visu laiku ir kopā, bet tomēr redzam, ka nevienmēr šis laiks ir auglīgs. Uh, Nevienmēr mēs to izdzīvojam ticībā, atvērtībā. Un tāpēc, ja tā var teikt, diamātas komandas dod tādus eh, nu, svarīgus elementus, ko mēs saucam par piepūles punktiem, kas sevī satur lūkšanu, dievu vārda lasīšanu, dialogu, atvēršanos, ieklausīšanos sevī, un eh, tādā veidā eh, šī kustība – nu, mēģina e, vienmēr, ja tā var teikt, laulāto garīgumu izkopt, padziļināt un daloties, mēs vienmēr tiekam bagātināti, jo tas pieprasa, ka laulātais pāris ir nu, sasniedzis tādu briedumu, lai runātu par savām grūtībām, bet ar reizē dalītos priekos, pateicībā un ar to arī bagātinātu nu, jaunākos pārus vai, vai pieredzējušākie pāri e, pastāsta savu pieredzi, Un var teikt, eh, ka jau Diekons Dainis sacīja, arī tas viss notiek ciešā saistībā ar priesterisko eh, kalpošanu un priesterības sakramentu, jo arī priesteris ir dalībnieks, viņš nav vadītājs, viņš ir tieši tāds pat dalībnieks kā pārējie pāri, bet ar savu garīgo varbūt izpratni, pieredzi, arī dalās sava aicinājuma eh, grūtībās, priekos, uh, Un tieši tas arī veicina gan tādu nu, aicinājumu pastorāli, tas veicina um, dažādu aicinājumu tikšanos kultūru, Un ehm, mēs jau zinām, ka tieši Dievmātas komandas kustība ir devuši daudz aicinājumus, ne tikai priesteri, bet arī bīskapi, kas ir gājuši šo ceļu un sajutuši un ir uzrunāti caur eh, tieši šo tādu nu, garīgās dzīves skolu, kas īstenojas dzīves garumā. Un, ehm, ja tā var teikt, ka īstenībā Dievmātes komandu kustības eh, pamati nu, ir kristīgās dzīves eh, elementi, kuri būtu jāizkop katram, bet nevienmēr mēs par to apzināmies, nevienmēr mēs tā kā dodam norēķinu un spējam atskaitīties varbūt citiem, bet šeit tādā ģimeniskumā, ehm, tādā savstarpējā mīlestībā mēs esam gatavi uzklausīt, pieņemt, mācīties, Es tikai došu vienu pēdējo elementu, nu, kad Jēzus pavēroja maizi, viņš to nedalīja pa kreisi, pa labi. Viņš pirmkārt iesaistīja mācekļus, caur kur rokām šī maize tika nodota tālāk cilvēkiem, bet arī cilvēki neveidoja bezpersonisku pūli, viņi tika sasēdināti grupās. Un tad Arī draudzes ir šādas grupas, bet dažreiz draudzes ir tik lielas, ka pietrūkst šīs personiskās uh, uzticēšanās, uh, kontakta, un arī, kā Diekons Dainis sacīja, tā īstenībā ir māza baznīca. Baznīca iesākās ģimenē, kur jau starp laulātajiem, bērniem, mīlestības klimatā un atmosfērā Tā teikt, šī ticības dzīve tiek izdzīvota, bet eh, bieži vien nu, vieni paši laulātie var justies vientuļi. Tieši tāpēc šīs tikšanās, kas notiek katru reizi pie kāda no dalībniekiem, tās nenotiek baznīcā vai draudzes telpā, bet ar notiek pie priestara, viņa personīgā telpā, kad jau viņa kārta pienāk. Un tas eh, īpaši izceļ to, ka eh, neveņģēlie vēsts sasniedz mūs tur, kur mēs esam, kādi mēs esam, un um, var teikt, eh, tieši Vatikāna otrais koncils deva ļoti lielu tādu impulsu, un tieši tēvs Anrija Kafarels, kura tagad eh, nu, beatifikācijas process arī ir ceļā. Viņš pats ņēma lielu dalību eh, Vatikāna otrā koncilā, lai koncila tēviem paskaidrotu labāk ģimenes aicinājumu, neatkārtojumu sūtību, un tādā veidā arī daudzos Vatikāna dokumentos ir runa par ģimenes sūtību, garīgumu, kas tad šajās dievmātas komandās arī tiek izkopts. Uh neliela atkāpe Diamātas komandas. Tātad Diamāta ir kāda loma šajā visā nu, garīgajā formācijā? Es atbildēšu tā, ka sākumā šīs grupiņas mēs tiešām izmantojam šo vārdu komanda, jo komanda ietver sevī dažādus citus aspektus. Tā nav tikai Diamātas ģimeņu kāda kustība, bet komanda pieprasa tādu efektīvu un tā tālāk. Viņas sākumā tika sauktas par kafarela grupām bet ļoti drīz e, šis priesteris, garīdznieks sacīja, nu nē, ne jau mani jūs pulcēmies, bet mēs gribam, lai dievmāte, kā ģimeņu karaliene, aizbildne māte, e, garīgā padomdevēja mūs pavada, un tieši tāpēc tika pieņemts šis lēmums, tad, tad šo kustību sauk par dievmātes komandām, un tieši tāpēc dievmātes svētki, ka pirms 8. decembris e, ir ļoti svarīgi mums svētki kustībā, mēs tos arī svinam, un īpaši, protams, eh, caur dievmātes eh, godināšanu šo ģimenes garīgumu padziļinam. Par, eh, jā, paldies, bet par Turīnu, tad uz ko tika likts akcents, nu jums droši vien bija kādas tādas konferences tikšanās, kur jūs visi tikāties, un tika dot kādi teksti varbūt. Jā, kurš no jums gatavs pastāstīt? Ne, nu, es gribēju to akcentu un, uh, mazliet pamainīt tādā ziņā, ka šādu tipu sarunas, kā mēs tagad runājam, uh, īstenībā tā atmosfēra tur gluži tāda nebija. Tur tomēr bija festivāls, tomēr tāda kā atpūta no visas pasaules apbraukuši pāri, vai arī, piemēram, rīta pusē bija ko paklausīties, tā arī garākas ir kā konferences vai, vai kādi tur referāti, bet tā vai citādi tā atmosfēra bija drīzāk tā kā, nezinu, nu tāds pozitīvs, uh, bet <laughs> tādā garīgā arēnā gluži ne, bet nu tāpat, teiksim, ja skanēja mūzika, tad cilvēki priecīgi ar tādiem dažādu krāstru akatiņiem dejoju līdzi no dažādiem kontinentiem, bija mūzika, tāpat eh, nu, laikmatīgā dēļa izrādes. Es to, es to salīdzinātu, ka uh, eh, tā bija tāda tā kā liela ģimene, lielas ģimenes atkal apvienošanās, jo ieejot arēnā, kur ir desmit tūkstoši cilvēku, ja man pirmais būtu nedaudz krist panikā un kaut kur ielīst kādā stūrī, tad eh, šeit bija tiešām... Um, tas viss izstaroja tādu mieru un mīlestību, ka nu, es arī visiem liecinu, ka tas bija tā kā iet arēnā, tā sajūta, ka tu um, atgriezies ģimenē, ka tu esi mājās, tu esi ģimenē mājās un ka uh, katrs cilvēks, ko tu satiec, katrs acu skatiens ir uh, mīlestības pilns un uh, tā vienotī, vienotības sajūta uh, bija fantastiska arī bez vārdiem, bet nu, vārdu bija daudz, <laughs> jo mēs katrs dalījāmies, no kuras vietas mēs pasaulē esam, un visi tika uzņemti ar lielu prieku. Jā, un, eh, protams, ka arī bija jau pārdomāta tā nu, katras dienas programma saistībā ar emocijas mācekļu ceļu. Bija ļoti tāda teoloģi, teoloģiska, nu, tāda pamatota un gudra. Bet, eh, nu, Bet ne tāpēc, <laughs> ne, pēc, ne tik ļoti varbūt pēc tā mēs braucām. Tas arī droši vien bija tas, kas deva nu, tā, tagad tādu to saucamo kā saka, degošo sirdi, uh, let us go with a burning heart. Ir rakstīts uz mūsu materiāla grāmatiņas, kas tur bija, kur arī dziesmas bija iekšā un tādas lietas. Un, uh, un man sakot, es tikai gribēju uzsvērt, ka paķam tagad tā, nu, mēs tā ļoti gudri un par to tā garīgi izrunājāmies. Tad nu, šis vai nu kas, bet šis reizes sešos gados pasākums ir tāds lielā mērā arī nu, atpūtinošs un izklaidējošs. Bet, uh... Nu, tā tēma bija par eh, e emausas mācekļu, tieši tā rakstu vieta, ko mēs eh, katru eh, dienu ar vien padziļinājām, gan caur lekcijām, gan liecībām, kas īsnībā bija reālu pāru liecības no viņu valstīm un uzzināt nu, no reāliem cilvēkiem, kā, kā viņi, uh, ko viņiem dod komandas, piemēram, kādos Āfrikas ciematos uh, vai uh, Eh, vai Ukrainā, tas bija daudz, daudz iespaidīgāk, protams, eh, par tādām eh, teorētiskām lekcijām. Un, nē, es saprotu, ka arī nu, šādam lielam pasākumam vajag to tēmu, bet tas, ka mēs vakarā tikāmies arī ar to savu starptautisko komandu, bija jauki, ka bija tā tēma, bet, nu, protams, kopējā lūkšana, kopējā dalīšanās, tas bija tas, nu, manuprāt, tas sāls kas mūs eh, visus vienoja. Īstenībā organizācija bija ļoti iespaidīga. Tīpaši pēc tam jau runājot ar galvenajiem atbildīgiem pāriem, kad lielāko daļu visas šīs organizācijas veica cilvēki, kas nav ikdienā iesaistīti, kas darbu darīja to kā brīvprātīgie. Protams, bija līgti profesionāļi apskaņošanai, gaismošanai, bet uh, visu dalībnieku uzņemšanu, visu komunikāciju atcerieties. Šo visu 8000 vajadzēja kaut kur izmitināt. Viņu, mēs visi bijām izmitināti Turīnas viesnīcās un viesnīcās netālu no Turīnas. Es domāju, ka uh, tajā nedēļā, kad mēģināja kaut ko norezervēt Turīnā, viņam tas ne, nezvai būs izdevies, jā, jo bija, visas viesnīcas mēs bijām aizņēmuši. Uh, sarunizēt arī teiksim, šos te arī katrs, kas ieradās, nu ne katrs, bet liela daļa eh, dabūja kādu mazu gabaliņu no savas atbildības. Arī mēs rudīt mums trāpījās tajā viesnīcā, kur mēs atradāmies būt par viesnīcas atbildīgo pāri un maksimāli censties uh, parūpēties par pārējiem pāriem. Ar to šī kustība arī īstenībā daudzēdā ziņā ir interesanta. Mums varbūt nav tādu izteiktu līderu, mums ir atbildīgie pāri un arī galveni pāris, kas ir mm, teiksim, tā, vada šo kustību lielā starptautiskā līmenī. Viņi nav līderis, vadītājs, tur fie, mm, vienkārši vadītājs, uh, bet viņi ir atbildīgais pāris. Un arī šī atbildība, šī, šī kustība mums māca un arī rosina katram uzņemties atbildību gan, gan par savu dzīvi, gan par savas ģimenes garīgo dzīvi, gan arī redzēt mūsu uh, valsts, sabiedrības un arī pasaules kontekstā. Uh, tieši kā atbildīga, tieši uzņemoties šo atbildību vienam par otru. Jā, un es gribu paturpināt, Krišjāni, jo mums, es varu teikt tā, es pat nezinu, mums visi, ņemot vērā, ka visi ir pieredzējušāki pāri, nu, viens pāris varbūt mūsu tanī viesnīcā bija, kuri bija tikpat ilgi komandās kā mēs, bet pārējie visi bija pieredzējuši pāri, kuri vēl pirms mūsu dzimšanas jau ir sākuši komandās. Mums bija viens pāris no Francijas, kur, kuriem viņi teica, ka viņiem vecāki ir bijuši komandās. Un, uh, un tā patiesībā viņi visi palīdzēja un rūpējās par mums, lai mēs varētu būt atbildīgi par viņiem. Tas bija vienkārši tāds, uh, nu kā Evija teica, tas tāds ļoti lielas, patiesas, dziļas mīlestības uh, tāds caurausts pasākums. Un, uh, Un pat par spīti, teiksim, arī ar, ar tā, tiem pāriem, ar kuriem varbūt mums nebija kopēja valoda, es domāju, nu tādā ziņā saziņas valoda, bet uh, tas nebija šķērslis, jo, jo ir žesti, ir, ir Google Translate un, un dažādi citi palīgi līdzekļi. Un uh, patiesībā tad, kad mēs to visu atveram savus sirdis šim tā kā sarunai vienam ar otru, mēs saprotam, ka mums nav, nav valodas barjeras, nav, nav šķēršļi, tā kā vasaras svētkos, jā, kur, kur, uh, kur pēkšņi visi saprota, <laughs> jo, jo visas valodas, jo tāpēc, kad mēs runājam vienā, mēs runājam mīlestības, dieva mīlestības valodā. Es gribētu druskuļi rehabilitēt vārdu festivāls, uh, lai nedomā, ka tas ir baigais tāds milzīgs tusiņš, kas savā ziņā nu, arī nu, var arī bija, bet festivāls, um, nu, tās, ir, tās ir svinības, nu vēl cits vārds teikt, tās ir svinības ar to, ka mēs svinam, uh, svinējam laulību, svinējam mūsu visu kopību, uh, un, um, nu, un, un, un, un to piedzīvojam. Uh, uh, un, uh, <clears throat> nu, tāpēc ir, nu, bija arī bija nopietna daļa, kas mūs tuvina, tuvina nu, kaut kādu realitāti, kuru mēs varam izdzīvot, un, protams, arī, arī tā, var teikt, vieglā daļa, kad, kad mēs arī, nu, nu, gal galā mūsu garīgā dzīve, no nu, mūsu laicīgās dzīves, viņi nav, ir neatraujami, viņi, viņi kopā sar, pārausta, sārausta, un, uh, un caur visu dzīvi, var teikt, nedalītu mūsu dzīvi, mēs esam aicināti e, tikties ar kungu un um, e, iet kopā ar viņu šo, šo ceļu, pie, nu, piepildīt šo pasauli. Un tieši tas kopējs, varbūt tas, ko mēs jau piedzīvojam jau arī Fatimā, e, caur to, ka uh, nu, sabot, tas, tas dod to pacēlumu to arī savā aicinājumā, to, ka mēs neesam vienkārši nospiest ar ikdienas rutīnu, uh, bet eh, caur šo mēs tam pacelti drusiņi augstāk, jā, pār tā ikdienas rutīnai redzēt to prieku, un tāpēc Emaus mācekļi bija īpašā veidā mūsu tā kā, eh, pava, pavadītājs parādīja to, ka viņi piedzīvoja to lielo prieku būt kopā ar Kristu tad, kad nu, viņi gāja misijā, staiga apkārt, viss bija nezinu, grūtāk vai vieglāk kaut kā, un tad ir liela krīze viņu uh, viņu, viņu aicinājumā, viņu to, ko viņi piedzīvot, nu, tad, tad, tad nospiesti. Un tad, iespējams, mēs arī bieži dzīvē tādi nospiesti, nabadzīgi staigājam apkārt un aizmirstam to, to, to dzirksti, to prieku, kāds mums bija, nu, piemēram, satiekot savu mīļototu. E, piedzīvot to aicinājumu, kas mūsu sirdī tika ielikts e, no Dieva, un tad mēs ah, gribam un to daram. Un tad, nu, var teikt, šis festivāls bija tā, tas brīdis, kad mēs, e, nu, gan paši guvām to prieku, gan arī, arī citiem dāvājām. Tas, tas bija nu, tieši fantastisks caur to. Un <clears throat> varbūt šeit dēļ streika mums izjauca streiks Turīnā, uh, Bet viena liela liecība, kas bija Fatimā, kad uz lielā laukuma visi pāri, kas bija, nu, to var teikt, to, to apsēšanās pienākumu pildīja. Iedomājieties, tu sēž un nāk kāds turists cauri un saka, kas tie ir, kas te notiek, tāda, zin, te, te manna no debesīm nokritusi. Uh, <clears throat> jā. Nu, tas ir, kad pāri, jas, nu, tā apsēšanās jā, jā, jā. nozīmē, kad atrada laiku un, un, turpat uz vietas. Un, un, un iedomājieties, tā, tā ir liecība arī par Turīnā. Redzējām, kurš ir no diamātas komandām. Ja tas pāris, kas gāja, turējās rokā, nu, sadevušies, zinu, tad tie mūsējie, ja tie, tie saprot, pa ko iet runa, viņi deg. Un, um, nu, tā, mums nav jābūt anonīmiem, mums jābūt redzamiem visiem uh, vienā otrā veidā, gal galā visai pasaulē. Jo tas arī, zinām, tāds kā pretsvars arī, nu, tā, tā liecība pasaulē, E, tam pasaulīgumam, kuram nevis mēs pielāgojamies kaut kādām jaunām vēsmām, tur ideoloģijām, bet nē, mēs esam, mēs esam tā, kas, kas sludina, un tā, tā deksme ir caur to, ka e, nu, mēs liecinām, ka ja mums ir labi, e, un mēs esam ļoti priecīgi par to, ko mēs izdzīvojam, kam mēs ejam cauri visādiem dzīves brīžiem, tād, nu, tā ir tā liecība pasaulē, ka kāds vienmēr nāks un ka to ieraudzīs, mēs nezinām, kurā brīdī, ja? paprasīt, kas notiek, kas tie ir. Ja? Un, uh, nu, jebkurā gadījumā visi tie aicinājumi, kur mēs uh, iziet nu, caur to procesu, ja katrs var noteikti personīgi liecināt, um, nu, kād, tas, tas skar arī priesterisku aicinājumu. Uh, nu, puises sajūtīs priesterisku aicinājumu tikai tad, kad viņš redzēs, nu, attiecīgo priesteri, jā, un viņu, viņa dzīvi, jā, kas nav anonīma, uh, un vienmēr uzdos to jautājumu, kas viņu dara laimīgu. Ja varbūt es arī gribu piedzīvot to pašu prieku, izējot, nu, var teikt, gan priekiem, gan bēdām. Nu, tā kā tas bija tāds liels sakustinājuma brīdis, un tāpēc man liels prieks, kā aizbrauca vairāk nekā <laughs> uz Fatimu. Šoreiz bija tiešām ļoti daudz no Latvijas. Cik jūs bijāt? Uh, 22. Mēs bijām 22, 22. Un no visa Baltijas reģiona 60, 65, jā. Tad ir gan uh, Lietuvā, un kā arī Igaunija. Ir divmātas komandas arī nu, tur Igaunija. Ka katoļi kaut kā pamazs. Tas ir misiju lauks, jā. <laughs> Bet vai tā ir tikai katoliska, jā? Katoliska. Pamatā, jā, tā ir katoliska uh, kustība, uh, jo tā ir nu, tā viens no prasībām, lai komandas biedri būtu sakramentāli laulāti. Nu, var, var būt, ka viens ir nu, citas, kā teikt, konfesijas pārstāvs, bet viņam jābūt sakramentālajā laulībā. Tu vai nu kaut ko gribēji? <clears throat> Jā, es arī gribēju varbūt piebilst, ka tīri praktiski mēs, piemēram, iestājāmies tajā kustībā. Cilvēki jau nenāk, nu, tā teikt, nu, lasīt eh, tās varbūt, nu, sākotnējais mērķis bija uzlabot vienkārši attiecības, vai mums ir vienam par otru prieks laulībā partneriem. Un, re, mēs tajā turīnā redzējām, uh, Nu, kā vīram ar sievu, nevis partneriem. <laughs> ka viņiem ir arī vienam par otru prieks, un, eh, ja teiksim, neko pie tās laulības nedara, it kā visiem jau skaidrs, ka, nu, tad, ja neko ar kaut ko nedara, viņš tikai sabojājas, pamazām paliek tāds skābāks, rūgtāks un tāds bēdīgāks. Es nezinu, kā ir. Pagaidām mēs neesam veci. Mēs nezinām, kāda ir mūsu vecuma tur vispār. Bet šeit mēs redzējām, ka visu pauģu pāri tādi saulaini tiešām bija un starojoši. Un es vēl atceros tādu anekdoti, žurnālā zvaigznes bērnībā lasīju tādu anekdoti ka zoodārs direktors saka vīram, ka tīģeris uzbrucis jūsu sievai. Kā, un, un tas vīrs atbild, nu ko, pats uzbruka, pats tagad vai aizstāvis. Nu, un es jau kā bērns nesapratu, kas tur tāds smieklīgs. Kāpēc viņi tā kā anekdotē bija par pamatu pieņemts, ka vīram ar sievu jākļūst pamazām par arvien lielākiem <laughs> ienaidniekiem dzīves laikā, kas diemžēl daudziem tā arī notiek. Un arī, nu, tāpat arī mums, un mēs ar tādu savu cerību iestājāmies, un mēs tikai trīs gadus esam. Mēs noteikti nebūtu braukuši vēl uz Turīnu, jo mēs diezgan arī daudziem bērniem ļoti slinki pildām tos pienākumus, godīgi sakot. Bet mums arī pazvanīja mūsu atbildīgais pāris Evita Rūdi. Viņš saka, nu mēs te tā kaut kā parunājām, ka jums it kā tomēr būtu jābrauc līdz rītdienai, pas, līdz rītdienai pasakiet jā, un lielā mērā eh, ka mū, kaut kā tie pāri mūsu pašu Latvijas komandas pat nosedza mūsu dalību. Es precīzi nezinu, kā tas tieši notika, bet ļoti pateicīgi mēs varam būt, ka mēs, mēs aizbraucām pa, nu, praktiski par, par veltību, gandrīz varētu teikt, un mūs tā kā nes uz priekšu tā kustība. Mēs paši vēl tādu tik labi nemākam, tur visu pildīt un slinkojam ļoti daudz, un tik nopietni pat neustveram, kā tas tika, notika, piemēram, Turīnā turpat. Bet, eh, nu, tā pāru vienotība jau ir mums eh, no pašiem sākumiem, kad mēs uh, Eh, varējām sajust eh, tiešām to milzīgo atbalstu no pāriem komandas, eh, jā, pāriem, kad mums piedzima, piedzima bērni un tad Un tas bija ļoti saviņojoši, ka nu, tādā emocionāli, tādā smagākā brīdī, kad zvana un saka, klau, pievedīsim jums brokastis, pievedīsim pusdienas. Un, nu, jā, tas bija ļoti, ļoti saviņojoši, un man arī tagad uh, Eh, uzzinot arī citu valstu pāru liecības, eh, kaut vai no Āfrikas, no Gambijas, eh, kad tur tiešām nu, ģimenes dzīvo lielā nabadzībā Un tur šī kustība darbojas ļoti, ļoti praktiski, jo viņi ir kā kopiena jau. Viņi uh, liecināja, ka viņi veido kopīgu, piemēram, dārzu, viņi mainās ar pārtiku, viņi paši saimnieko, saimnieko tajā dārzā. Un uh, tādā veidā visām šīm ģimenēm uh, ir uh, uzturs, kas savādākā veidā bez šīs te uh, komandas uh, atbalsta nebūtu iespējams. Tā kā uh, Tas visā pasaulē notiek eh, arī praktiski. Ne tikai lūkšana atbalsts, ko mēs, protams, arī ikdienā uh, apmainamies, eh, kā, kad kādam kāda ķibeli ir, bet uh, arī praktiskais atbalsts. Tad, uh, ko jūs kā pāris ieguvāt? Es uh, dzirdēju gan šo ģimeniskumu, gan šo, šīs rūpes, bet jums kā pāri? Tev, Rudīt, Krišāni, ah. viesturi mums kā pārim viennozīmīgi liels stiprinājums, jo mums, šis ir arī mūsu atbildība būt par lieciniekiem citiem, varbūt ne, tik, ne kristīgiem pāriem, bet tieši sabiedrībai, gan arī kristīgai sabiedrībai. Mums kā ar savu, jo mēs nevaram liecināt ar vārdiem. Mēs varam daudz runāt, mēs varam skaistināt, bet uh, tieši ar savu dzīvi, ar uh, Mm, saviem darbiem, ar to, kā mēs dzīvojam, kādas ir mūsu attiecības. Tas bija stiprinājums arī mums, kā laulātam pārim. Rudīt jau teica, ka mūsu viesnīcas tajā mazajā komandiņā bija dažādi pāri, tur bija katrs no savas valsts, no visas globus. Viens no pāriem atzīmēja tieši šī pasākuma laikā atzīmē savu 55 gadu kāzu jubileju. Mēs viņus visus sveicām. Viņi pat ne, īpaši nevienam par to nestāstīja, bet uh, mēs to uzzinājām, mēs viņus sveicām. Tas bija stiprinājums, es domāju, gan šim pārim, gan arī mums, kā varbūt mazliet jaunākiem pāriem, kad uh, ar mūsu 22 gadu laulības stāžu mēs esam tikai ceļa sākumā varbūt. Un, kad mūsu viss skaistākais ir priekšā, ka mēs e- ejam tieši šo ceļu. Un, jā, ka, ka šis ceļš, ka faktiski mūsu dzīve ir šis kopējais ceļš, pārvarot grūtības, liecinot citiem, kalpojot citiem un esot atbildīgi sākot jau gan ar savu ģimeni, gan arī par sabiedrību kopumā. Jā, tas arī deva tādu cerību. <laughs> Cerība, ka arī mēs tā varam kā jums viestur, jā. jā. Nu, kaut kas notika rauciņām, es sapratu, jautājums bija, ko mums deva kopumā šī nedēļa. Nu, deva tādu, tu jau, nu, jau enerģiju tiešām uh, nu, pašiem tagad kārtīgāk pildīt šos pienākumus un lai kļūtu par tādu saulainu pāri, kas izstaro to nu, citiem arī tādu prieku un azartu priecāties par laulību kā tādu. Aizdedzināju aizdedzināja. Nu, tas ir tas, ko es lai gribēju raidījuma ēterā dzirdēt, vai jūs esat aizdegušies. Jā. Jā. Bīskapa Andri, jums? Jā, tad eh, tika pieminēts, ka bija arī šie garīgie vadītāji, konsultanti. Mēs bijām vairāk kā 400 priesteri, tad ir, eh, bija vesels pulciņš bīskapu un arī bija vairāk kardināli, kas gan ar priekšlasījumiem, ar savu pieredzi, ar dalīšanos, uh, Eh, kas arī liecināja par to savu pieredzi. Un man prieks, ka kopā ar mani bija arī bez diekona Daina eh, semināra garīgais tēvs Toms Priedoliņš, arī, kas eh, ir tātad viens no komandas konsultantiem, padomdevējiem, garīgiem līdzgaitniekiem. Uh, Un, eh, personīgi man tas bija liels prieks eh, sajust tādu stiprinājumu, jo mums bija atsevišķas tikšanās eh, garīdzniekiem, vēlāk tāda formācijas padziļināšana, tādā rekolekciju vietā, uz kurieni mēs arī ar Krišānu Rudīti devāmies, tikam nosūtīti kā pārstāvi no, no Latvijas grupas, tad tas bija ļoti man personīgi tāds nu, intensīvs laiks, katru dienu bija gan dievkalpojumi, gan ir lūkšanu stundas, un, kā jau tas tika pateikts, tas prieks, pateicības, slavēšana, nu, mījās ar tādu arī e, nu, laulības un arī priesterības tās žēlastības padziļināšanu, izpratni universālā veidā, kā jau tas e, bija. Un, protams, to varētu nosaukt par tādu ticības e, festivālu, jo, nu, redzot citu prieku, tu nevari palikt vienaldzīgs, un arī tā atmosfēra dalīšanās, tas, kā mēs teikt, visu šo Turīnas pilsētu bijām pārveidojuši dažās dienās. Bija tādi atgadījumi, ka vienkārši cilvēki apstājās, stāstīja, ko vajag redzēt, kur vajag aizbraukt, un bija arī tāda ļoti eh, tad arī kultūra, eh, nu, vēsturiski apskate, mums bija iespēja būt arī dievnamos, uh, pie Jāņa Bosko, būt pie Turīnas līķauta, redzēt katedrāles, redzēt, var teikt, tās svarīgākās arī nu, Itālijas svētvietas, kas ļoti universāli ir pasaulē pazīstamas, un tā arī bija tāda liela žēlastība. Protams, mēs arī stiprinājām savu grupu, mēs labāk viens otru iepazinām ceļojuma apstākļos, bijām aicināti kooperēties un domāju, ka arī šī pieredze stiprinās mūs gan kā dievmātas komandas, gan ir mūsu personīgajā dzīvēm. Baiba Daini, jums. <laughs> Daini pavisam tālu. Lai <laughs> nu runā šoreiz baima. <coughs> Jā, nu es varu īstenībā ļoti pievienoties ar visiem iepriekšējiem runātājiem, ka šīs starptautiskās tikšanās pirmkārt jau dod šo sajūtu starptautisko dimensiju, ka mēs neesam tikai šeit Latvijā tādi, nu, kas saka, dīvaini drusciņi, bet ka tas ir, tas ir kopumā visā pasaulē un piedzīvot tiešām to uh, svētā gara klātbūtni brāļos un māsās, un, un ko jau arī jūs dalījāties, ka man tiešām tas bija kaut kas tik abrīnojams, ka vis, no visiem šiem cilvēkiem, pat nestoties uz karstumu, nestoties uz kādam zinā, ikdienas izaicinājumu, viņiem staroja šī Dieva mīlestība, viņi vis, mēs visi smaidījām, es ceru, ka arī mēs viens, viens otram, un, un, un, un tas pēdējais, protams, par to, ka caur, caur šo, gan caur konferencēm, lekcijām, lūkšanām mēs arī e, tiešām, man liekas, tikā, visi tikām aizdedzināti. Un es ticu, ka Dievs vēl darīs lielas lietas arī, arī Latvijā, Baltijā <laughs> un varbūt arī vēl tālāk tieši arī kaut kādā mērā caur mums. Nu jā, tā kā tas, man liekas, tāds lielā, lielākais, pievi, lielākā pievienotā vērtība, ka, ka jā, tas viss vēl noteikti vēl turpināsies visādā, visādā ziņā. Paldies jums, ka bijāt. Pulkstens tojās 11, mēs nedaudz pārsniegsim <laughs> kafijas pauzes laiku, jo man ir himna kas ir jāatskaņo. Ceru, ka tehniski viss būs kārtībā. Varbūt Rudītis tev lūdzu atsūtīja kādu dziesmu, tu izvēlējies šo, šo ten muzikālo gabalu. Jā, tas uh, piedziedājums, ko mēs dziedājām, visi, es pat nevaru pateikt, tur visās valodās bija portugāļu, spāņu, uh, angļu, uh, itāļu, uh, bet uh, tas piedziedājums bija tā, tā jēga bija tāda, ka uh, mūsu sirdis deg, uh, kungs sūti mūs, jā, tā kā. Un, uh, jā, šī, šī himna visu festivālu tā kā katru dienu iesāk un katru misi iesāk šī himna, un tas arī, man liekas, nu, mūsu sirdis tiešām dega un turpina degt. Bīskapa Andri, Eh, lūkšu jums eh, sveitību gan šeit mums klātesošiem, gan arī radio arī klausītājiem. Un, eh, lai tad šī diena tiešām tiek pavadīta mūsu kunga garā. Šodien caur svētā Ignācija no Lojolas aizbildniecību viņš, kas vēlējas būt Jēzus sadraudzībā, kas vēlējas visu darīt Dieva lielākam godam, arī sveitī radio Marija komandu, sveitī ģimenes, sveitī visus, kas šī brīdī ir klātsoši, kas arī klausījās šajās liecībās, lai visvarenais un žēlsirdīgais kungs mūs svētī sargā un pavada tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Paldies, radio klausītāji, ka bija kopā šajā stundā ar mums, un paldies, ka tu arī atbalsti mūsu radiostaciju ar savu ziedojumu, jo pateicoties tam, mēs varam būt ēterā, uh, kopā lūgties un kopā arī liecināt par to, ka Dievs ir dzīvs. Thank you. klausījies raidījumu Laulība ceļš uz svētumu!